Eta gurekin dugu gaur uh, Francis Bidart, arratxalde hon. Arratxalde hon, arantxa. Txasila? Bai, ez geizki. Ez geizki. Ez geizki. Ez da geizki edanik. <laughs> Ateraldi. Duran gotik landa, niz uh, eh, sobera geizki ateatzen ni. Ah, zuuntza. Niuntza. Ni, ni... sobera ibili ere, puntxean. <laughs> ja, olakotan erretxa da, eh? Kepa xozulaik zomaite gunaan, uh, astelena zailago da. Bai, da. Sobera elkarrizketa eta intuzun. Mm, bai, <laughs> hori bera kulturaren uh, kulturaz elikatzen etengabe bakizu uh, eh, ah, akitzen edaten eta ah. eta eh, zuk ere egin duzu kultura ateraldi batzu egin dituzu bai guna huetan eskata parte bai aspaldi egunten nintzen sobera ibili eskuintezker eta basa bat bezala mendiz azparne soko egin bizi han eta eta hor azken egun hauetan bai zan izi gauza bat zuen ikusten eta lehenik filma bat <clears throat>

eta me banakien nintzela gertuko, ezen Azkenean, e, bada erdian, filmaren erdian, gero espekatuko du, eh, kalakanen konzertu bat, etxe batetan. Edoz? atza eder batetan. Mhm. Eta eskatz hori, enean eskalagunaren um, eh, otioren etxea da. Mhm. Eta, eta gunortan gomit ginen, beraz, konzertuan parte hartzeko, eta film eta behantian arribatu gira, beraz, konzertu demoran kanpoan gira. <laughs> Hor gira, binen kanpoan. Etxoitan, beraz, atera diten. Eta behaz, eh, konzertua ikusi dut, uh, bi urte berantago uh, filma, filma deskubritzen. Ah, bon. <laughs> eta nun behit, uh, ustut hortaik abiatu nizela, ganez du, nahi dut ikusi nola den uh, etxe hori, barnean eta nola filmatu duten, eta hortaik abiatu nizpiskat. Mhm. Eta azkenean, <clears throat> ebe egon naiz, uh, ater egia eran, uh, uh, etera naiz piskat, eran ez, uh, bof, zarda hori. <laughs> Eta, bo, azkenean gogo eta zidau, nau filma horrek, beza, nintzen, bo, zendako ez patu ere, nun baita. Eh, <clears throat> Zara, ovni bat bere. bezala ikusuzo, horako bitxikeri Be, Azkenean, irakurri nuen, uh, eh, usta dute, uh, zera, joan esitxe barra egin ziola horkezpenean, iparaldeko hitzean, elkarrizketa bai. bat. Eta, mm, berak gaiten zuen, uh, gri norek, edo egileak, uh, zela, um, nahi Euskararen egoera erakutsi, Eh, munduari nunbait. Mm. Eta eh, injustizia bat bizi zuela hizkuntza horrek, zela lasaiki bere ere muan bizi eta beti zapaldua eta beti... Eta bon, entzente nola, nola orkesten du, gehienetan mesfidatia naiz eta gehienak mesfidatia gira mm, beti kanpotik ikusitako ikuspegi horiekin egiten... Eta mm. barnetik ere gure autokritika horietan ere doa ebaluazketa horiek nik beti, muskat, begi, bazteretik usten ditut. Eta... E, Eta hor hartu ditu lau gazte, beraz, jamegada mm, dola bi urte zela, beraz uste dut hama bost egiten hama bost urte zituzketela horiek, eta denak hor, bai, eta lau gazte horien arteko ez batzu eta filmatu ditu, baina jokorik gabe ez zuzenean, uste dut hola, noiztenka ezena bat da gai bat proposatu zieten, eta hortaz ari ziren. Edo, mm. edo kontzertu bat ikusten zuten, eta kontzertuaren ez, azterketa. Eta... Fer la parol, itza, itza sortu, <coughs> ez? O, bai. Hori da? Bai. Bai, eta hitza egin, eta hitz egin, ez? Eta horien artian uste hitz egiten. Eh, mm. Hala, nola, eta nola heien hizkuntzarekin, heien bakutsak biziarekin, eh, ba, nola euskara bizitzen duten eta bizierazten duten edo hori zen. Baina... da erretxa ariketa lere? Eh? Ariketa etzen erretxa eta... Mm, ah, eta justut inogutioa din Bai, eta daritzari gabe, hori piskat zen girinek iduriz badu, ni gaztik odreokekin ere mintzatuz piskat, eta egiten zuen baduela bere egiteko moldea, eta egiteko molde horta ikabiatu dela, bere lehen dokumentala baliz bezala ze. Mm. Beraz nahi alde poetiko bat, libre bat utzi ere, beraz, E, gero, bon, nik eh, egiaran beti, beti holako galderazko kur batekin ari naiz, zer, zer erakutsi daut, zer, e, ez dut, ez dut baita espada, ez dut zut eranen biziki maitatu, tala. Mm. erdian, kantua biziki presen da, eta horrek nau pixkat gogo eta zientzemez. Hasten gira, nula hasten da. horre kantu poetiko librea da edo, itza bezala? Ebe, <clears throat> bada denetaik, zenta dira mm, bada erdian kalakanen konzertu bat. Kalakan presendaz, eta uste du txerriren bidez, txerri bizkarriren bidez, eta txerri ezagutzen zuela, beraz ortaik abiatu dela, piskat haria, mm. hor bada. Memento baten joiten dira, konzertutik landa, bi munean joiten dira, erramun martiko genaren ikusterat, erramunek eh, bai gorri kantatzen diete, mendik <laughs> kasko hartan, eta, eta gero hortik gertatzen dira, pastol bat eta ateramaiten ditu raugazte horiek, eta uh, fintzen dute zerkupen jarrazpian eh, maioien artek uh, Joel Merak sortu euskal kantu behi bat maiten du siberoko molde hortan, minan aski modernoa, bibozetan beste, uste dute, beste, beste, beste kantaria norden, uste dute, etxegoian edo anaietai, izpetariko bat edo, bon, antzia dutu hai, norden. Minan, nire nintzen, gazt, ez, uh, agerida filman ere, Ez dira baita ezpada kantua, nik presiatu dut zen eta adibidez kalakanen konzertua aski polita da, goxo goxoa, nik eniz eh, zale handien eta egunen, eh, <clears throat> eta hori maiten dituzte Iruz kantu aski poliki, eska eh, atzortan, frexeski, maiten du giro zerbait. Eta erdian kantu zentrala, agur maria bat, ez dakit zer den, ez dut galdegin alizan, nahi nuen, txerri edo norbait deitu jakiteko zertzen hori, binen, Biziki da kantu eder bat, behin ajunta uh, eh, markatua ze. Elisa, fin, agur madiaren, ez da agur marian ere, baina jentzen duzu mariari otoiz bat eh, bezala dela ze. <clears throat> Bez ez dakit uh, norbaitek sortutako kantua den edo edo Elisa kantu bat eta ekartu zer bat. Doinua eta biziki edera delarik, eh, Eta beraz hori ere markatua da, behin gazte horiek, ahunt beste eskual kulturatik, binen beste mundu batetakoak dira, ez dira baterea eh, gai horietan, kalakalen konzertu hori biziki hurbilekoa, mm. uh, eh, agiridahien komentarioetan lehenaldiak asik, ez lehenaldia binen, ez dira baita espadahin usatuak olako kantaldi baten entzuterat, mm. pastoala ere aipatzen dutelarik, eh, astapenean trofatzen, efe, irrizari dira zen, eta egoaldekoak ez duzeko lan pastoala ikusi eskualtei biztan salbu, mm -hmm. Beren hartzen zira beste hiruek ere, txipitan izan zirela itamekin, mhm. <laughs> behin gotzik horitzapenetan. Eta beraz, hain zen, zer gatik mhm. erakusten du gazte horien eskualegia. Binen, heiena ez eh, bide batetatik. Ze. Bai, bai. Eta azkenian, uh, eh, bon, mintzatuz, uste dut, uste berak maite duen, eh, edo berak eskualegiaz ezagutu dituen eta hunki duten gauza batzu hartu dituela, eta elementu horiekin eraman dituela gazte horiek horbez. Mm. Horrek iten du biskat, eh, ez dakit, mm, bi, bi filma balire bezala. Bai, bai. <clears throat> Hori ez dakit eh, nahi egin duenez dekalaja hori edo. Bai, bai, zazkinen hor uh, da berak maite dituen musikak, beren gazte horiek eh, Ramun Martikoren abat eh, ez eh, dute berdin eh, da, entzuten eh, edo Hori da, eta kalakanen konzertu hori ere ziarri goxua da, ez da... Ah, agur maria batek, efen, agur maria, baina maria zer bat erdi hortan... Eh. Oien, oituraz kanpoko konzertuak dira berdin, baina azkenian Ere... Uh, olako kantu bat, olako momentuak apresiatzen alditu gazte batek, baina ez bai. du oiturarik berdin... Eh? Ez, baina estetika berezi batean eraman ditu halere hor, eta ez du eh, ezari balu kantaldi bat, eta onduan, ez dakit, rap uh, bisioren konzertu bat, edo pentsatzen bai. dut gehiago heien munduan ez dakela. olako adibidez, berdin, bai, olekaino bat iteko. denetan, te, hor ziren, heien egian, heien kultura, baina ez baita pala, heien kultura interesatzen diren... Bai. Edo... Ez Kasik nin kirol zela ibatean, eramaiten ba, nuzu eta filma bat egiten duzu. Ba. kirolaren inguruan, eh? <laughs> enekin, eta eh? gubiekin, eta dibidez. Ba, bai, bai, bai, bai, <laughs> Ez es, beste, kultureko gazteak dira alere, zen aitor, filmandena bertsolaria eta beraz kantuarekin baute lotura zerbait binen. Bai, bai. Halire, bazen eh, nik sentitu dut dekalaja bat. Ez eh. zaie eh, ez ezaguna bat ere, baina ez, ez, ez. da oituretan hain txegur... Hori da, behaz, hori zen, atera naiz galdera horrekin zer, zer gatik berak eskualegiaz maitatu duena nola nahi izan dien pasarazi eta nola jendeari nahi duen eskualegiaren itxu ze nahi duen, en fet. Baiz, eta kanpoko jendeari zuzendua da ez gehiago? Zuri... Eh? Ebe hori egiten zuen iparaldeko hitza hortan. Hmm. Gero hori da batek eh, ondotik aipatu dut alarik eh, handautena. Uh, eh, ez da posible filma bat egitea, filma bat egiten duzu, ona balin bada denek maite dute, eta ez duzu egiten al, bai kanpoko entzat, eta mm. ona kanpo entzat, eta txaga barneko entzat edo. Bai. Bo, hori ere, ez da behide gari edo. Ah. Bai. Bon, Zutakit, bon, hala. Bo, behintzat gogo... Kusi dutalakoat, nahi nuen aipatu interesa pizten duela ere ikusteko. Zer, uh, ez dut ikusi, beraz, eh, binean zatino batzuk usi nintuen. Ez dut hain nintzen zuen ere aipatzen bitxida batzutan, gauza batzua eta etzen dira, nintzen dituzu. Nintz eta hortaz ez da biziki, ara, iparaldeko hitza hortan. Mm. Siberuan orkestu zutelarik egin da. Bai, batu dira, eh, beste da bide batzuetan bai? ere. Bai, bai. Bon, bai, Zut nik ere behitzi biziki segitzen. Ah, ez baitu zu zudu irakurri berdin. Ah, zudu ez da alta. Egun guztiz irakurtzeut. Hortako. <laughs> Zidoesten ez bada, ez da ipatzen. Bida. <laughs> bon, beha doz, fer la parol, cinema eta antzerkia ere. Uh, bai, fitxik uste, bai, hor niko hor zertzen laun bat untan hor eh, antzerki festival bat muntatu du jartziak azken urte hauetan. Uh, Franzi jam, antzerki, usta gitzen dago, Franzi jam deitzen dute, minu bon, hola eh, Ez, beste Franzis, uh, famatu, fiskat ba, azkarra lopotioloa minen. Eh, Francis Jam, poeta handia. Mm. Eta, eta hor, eh, lan bat atxian, bazen eh, azken itzulia, hori da, uh, frantxez obra baten itzulpena, e, txomin negik itzulia duena, simerrek emaiten dutena, eta txomin negik, eta bestearen, uh, biztan da, txagana, izbez, izenak ez dut, bere gazte batekin emaiten duena, eta simerreko aktore gazte batekin, eta jesu horret musikan. Eta hor, eh, ni atela nahiz zinez, eh, hunki efe, eh, biziki, biziki, biziki edera txeman dut, lehen espero, ze bizik historio bat, hor, mm. zinez, kirol mundu da, joite, bai, hala, joite nintzen, kirol mundu orta, eta nintzen, zer egiten alute dute, holako. Patsi uskudun, da bigarren aktor. Patsi uskudun, ados, bon, hala untsa, milesker. Eta, eta zinez egiten egin dute lan, uh, nik atxamaitun biziki poetikoa, nik txomin karagar, biziki ona atxaman dut, uh, antzerki hortan biziki naturala. Uh, itz, itz, itz, eta be, bi, tipo dira bizikletez, xarra bat eta gazteago bat, eta eta xarrak transmisio zerbait, bada egibelean transmisio zerbait, erakusten dio berak nola bizi duen biziketarena, hmm. nola frantziako tujarekin horrek dian maletik gaiten dute, eta eta horri gaitean nola egin behar den emekki lehenik, eh, begiratu zastapenean, belar guziak, pasteriko eh, belar guziak zagutuz, paisaiak, eta azkenean etapa bururatu aintzin, gelditzen dira, eh, itzultzeko, Hor ere bada horako mesu bat. Eh, ez dira konta, eh? Bai, bera. <laughs> <laughs> Ez dira elmugara joan behar, eta bon, bada hainitz, eh, eta biziki poetikoa da, eh, eta gibelian bada bigarren plan hori, azken itzulia. Eta hor, piskat, gainera, bon, ba, azkarra zen, zen txominek espikatu duen mezala beretzat azken itzulia da ere antzerki profesionalarekin. Mm. Eta beraz azparnen, eta bere burrasuak ere hor zirela, bez, bon, momentu unki alde bada transmisioniaren, Zahar eta gazte horren arteko transmisio historio guzi hori hor, bi bizikleta egileen artekoa, eta bai, azkenean... Baiz, ez da egisa, eh, binaka, antzerki oso bat... E... Eta bisikletaren gainean eh, denbora demora guzian, ah, eta ah. pedalatzen ari demora guzian, ah, eta bai, bai. performantzia eder bat da, ene ustez, salbu motorak bali maituzte azpian ikusi ez hori behar behar behar behar behar behar behar behar behar poetika hori eta transmisioaren ikus molde hori bisikleta... Enfin, nik ez nuen pentsatzen hunkituko ninduenik alde hortaik. Zenta hori, guai, deko pasatzen alduzu beste gai batzuetarat, demorarekin aztertu, zei, ikusten alduzu beste gai guzi hori transmisioniaren aita seme edo, edo zahar gazten arteko transmisione horren eh, irudibat metafora beder bat eh, egin dutela hor. Mm -hmm. Ez momentu goxo bat, musika, biziki, eh, jesuren lanak ere biziki untxar emaiten du hor, zera, zinez, Zine, zarrapatu nute. Kontent, orte bai, gerteatrik. Ez da igunguziz gertatzen, bat zutan gertatzen zuzu, bat zutan bai, untsua, eta oh, hor atera nahiz. txatxartu jartu nahiz, segidan, puf, nuen neurikin. <laughs> Mintzatzeko gogoik ez fitxik, ari guazen, txat. Txatik gerteatu bai, baina gio fite sartu. Fite berri sartu, ez ene ziluat. <laughs> Boa, be, untsua, azken itzulia, beraz, eh, hemen ere antzerkian. Bai, tolosan, bakit eman dutela, beraz, eh, gero iduriz ez dute emanaldi mm. handirik aurten helduen urteko behar bat, batzu prepaatzen ari, binen, eh, bon. Be, belin bada. Eta frantses ere maiten dutela badakit, binen. Eskuaraz uste dut, eh, zulpen aski edera egin duen, ere. Ados, ebe... Horterik ez. Baz, beste ez dut piritx eta porotxen azken eh, konzertua ikusi. Ah, porotxena. Porotxena. Bakarlari lanetan. Ez dut aipatzen ahal. Ez dut maia. Ez dut neorka aipatu nahi iduriz. <laughs>